հասարակական կազմակերպություններին մեկ հարթակում միավորելու նպատակն է մշակել միասնական մոտեցում ստեղծված իրավիճակից ելքեր փնտրելու համար։ Արդեն 55 օր Արցախն ամբողջական շրջափակման մեջ է։ Օրեցօր ավելանում են խնդիրները։ Հանրապետությունում գործում են 200-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, սակայն գործնականում դրանց կատարած աշխատանքը տեսանելի չէ։ Ստեղծված իրավիճակում կազմակերպությունները կարող են անել ավելին, ասում է ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ղեկավար Ղարիբ Բաբայանը։ Я думаю, что наш голос мы можем и внутри страны озвучить, и вне страны, так, чтобы об этом слышали и прислушивались к нашему мнению, потому что мнение нашего народа, я думаю, что должен հանգստություն շմբավ չեմի։ Քննարկմանը ներկա էին շուրջ 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Բոլորը միակարծիք էին, որ իրավիճակից դուրս գալու համար նախև առաջ պետք է միավորել ջանքերն ու գործել մեկ ուղությամբ։ Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դավիթ Բաբայանը կարևորում է հատկապես քաղաքապաշտպանության ոլորտի խնդիրների հրատապլուծումը։ Հասարակական կազմակերպությունները մեծ դեր ունեն ներքաղաքական հարցերում, ավելի շուտ քաղաքացիական անվտանգության կազմակերպչական գործերում եւ այսօրվա այս ժողովում ես ներկայացրեցի, որ պետք է բոլոր կազմակերպությունները ներկայացնեն իրենց ծրագրերը քաղաքապաշտպանության ոլորտում ինչ կարող են անել։ Մենք ինքներս պետք է հասարակական կազմակերպություններով, իրենց անդամներով ներկայացնենք քաղաքապաշտպանության վերաբերյալ տարատեսակ ծրագրեր, որպեսզի ժողովրդին կարողանանք ներքին անվտանգությունը ապահովել։ Առանց երկրի անվտանգության ապահովման հնարավոր չէ լուծել մնացած խնդիրները, ասում է փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանը։ Նա նույնպես բավարար չի գնահատում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը առաջացած խնդիրների լուծման գործում։ Այս գործողությունների տրամաբանության մեջ ընկած է ժողովրդական դիվանագիտության գործիքակազմի գործադրումը։ Ես գտնում եմ, որ միայն դիվանագիտության ուղիները բավարար չեն, որպեսզի մեր երկրի խնդիրների հոգացությունը չզոհ աջակցություն ենք։ Քննարկմանը հրավիրվել էր նաև հանրային խորհրդի նախագահ Արմեն Գևորքյանը, ով ներկայացրեց խորհրդի արդեն իսկ կատարած աշխատանքներն ու խոսեց հետագա անելիքների մասին։ Կարևորվեց հանրային խորհրդի եւ հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը։ Հանրային խորհուրդը ձևավորվել է հանրապետության նախագահին կից եւ այս համագործակցությունը կապող օղակ կարող է հանդիսանալ։ Քննարկման վերջում որոշում կայացվեց ստեղծել մեկ միասնական հարթակ, որտեղ կներկայացվեն բոլոր կազմակերպությունների առաջարկություններն ու ծրագրերը։ Տաթև Խաչատրյան, Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։